Kiel la homo lernis digesti alkoholon? Antau dec milionoi da iaroi comencigis mutatio, kiu ebligis al niai antauuloi pli bone malcombini etanolon. Kial la averagia europano eltenas alkoholon pli bone, ol la averagia cino, char li cun pli granda probablezzo disponas pri pli tauga formo de la alcohol de hidrogenaso. Tio estas enzimo, kiu oxidigas alcoholon, en tiu caso etanolon, kai per tio forzorgas gin. Cial tiu formo de la enzimo en Europo, kai en la occidenta parto de Asio disvastigis? char niai antauloi antau proximume nau mil iaroi ne nur farigis setlemai, cae cultivis grenon, set char ili el tiu greno ancau faris bieron. Ciu bone el tenis la bieron, tiu ne plu besonis trinci la ofte malpuran aquon. Tiel sonas, iel simpligite, ocasajo, ciun geneticistoi emas raconti. Se li volas montri che ne nur la genoi influas la culturon, sed ancau inverse. Esploristoi el Florido, en Usono, nun metas demando signon alla teso che niai antau uloi nur de nau miliaro i genetiche adaptigis alla defio chi un etanolo signifas por la corpo. Ili diras, tiu consum veneno influas niain genoin iam de dec milionoi da iaroi. Tiam, aliflanque niai antauuloi ancorau ne estis homoi, la lastai comunai antauuloi de cimpanzo cae homo vivis antau proximume quin milionoi da iaroi. La comuna antauulo de gorilo, cimpanzo cae homo, antau proximume nau milionoi da iaroi. Antau dec milionoi da iaroi, laula esploristoi la occidentai hom similai simioi, la orienta orangutano JAM formis propran linion, transmetis sian vivo centron de la arbo cronoi, sur kiwi la gibonoi ancora hodiaus vingigias, alla grundo. La fructoi kiwiti tie cushas estas pli agiae kai pli maturai ol tiui kiwi ancora pendas sur la arbo. Kai celcae el tiui fructoi en havas ion cion on la alia sur la arbo ne en havas. Etanolon, la producton de la alcohola fermentigio de sukhero. Por la defio pri labori etanolon provigi stauga mutatio de la alcohol de hidrogenaso. Nu, povas esti. Sed chula antaue racontita o casajo ne plu validas? Ne. En la corpo de su chulo trovigas plurai alcohol de hidrogenasoi, cae la esploristo el florido parolas pri alia sub formo de la enzimo, nome adoho quar, cae ne adoho unu ad hoc quar estas specialiginta principe por alia alcoholo por retinolo conata kiel vitamino A evidente tiu enzimo tiam lernis per mutazio efike oxidigi ancau etanolon restas nur la demando cius ciuroi qui uishatas trinci fermentigintan flor nectaron ancautra passis tian adaptigion